Sumatera Utara dan radio-radio lainnya yang turut merilai LPP RRI Bandar Aceh Baiklah pertama-tama Marilah kita Mengucap syukur dan memuji Allah Atas segala limpahan rahmat dan kurnianya Yang tidak pernah putus-putusnya Allah berikan kepada kita sekalian Bapak-Ibu sekalian Seterusnya marilah kita Kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dengan diutusnya beliau menjadi rasul membawa rahmat untuk semesta alam pada kesempatan pertemuan kita yang ke-714 Kemis 10 Sa'ban 1439 Hijriah bertepatan dengan 26 April 2018 Miladiah kita sudah masuk ke minggu-minggu ke-23 tahun 1439 Hijriah atau minggu ke-17 tahun 2018 Miladiah. Hari-hari yang sedang kita jelang hari ini hari ke-218 tahun 1439 Hijriah atau hari ke-116 tahun 2018 Miladiah. Yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini ialah apa yang ditimbang dari amal ulama dan dari amal suhada untuk membicarakan masalah ini kita sandarkan kajian kita pada salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء أخرجه ابن عبد البار dari Abi Darda salah seorang sahabat radhiyallahu an beliau berkata Rasulullah SAW bersabda ditimbang ditakar atau diukur amal-amal manusia di hari kiamat di sini amal ulama dan amal syuhada dia ditakar dengan midadal ulama dengan dawat dawat tetesan dawat daripada ulama dan dibandingkan dengan bidami syuhada tetesan darah syuhada yang syahid di medan perang karena berjuang di jalan Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita sebagai orang-orang mukmin dan mukminat di dalam hidup dan dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita dianjurkan mengumpulkan amal-amal kebaikan kita mungkin saja lain orang lain bentuk amal salehnya lain orang lain bentuk amalannya berbeda profesi berbeda kemampuan Berbeda pula bentuk-bentuk amal saleh yang mereka lakukan. Tapi tidak pernah Allah menyia amal-amal yang dikerjakan manusia. Innama tujzauna bima kuntum ta'malun. Allah menimbang, Allah membahalai amal-amal manusia sesuai dengan yang dia lakukan sedikit amalan sedikit imbalan namun kita tidak bisa menghitung berapa berat timbangan dari amal-amal kita Sebab kadangkala nampak di penglihatan mata kita amal itu seperti enteng-enteng saja tapi nilainya tinggi. Di sini mau ditimbang, mau diperhatikan nilai amal daripada ulama' dan nilai amal daripada syuhada kedua golongan ini masing-masing mereka berjuang dengan cara sendiri-sendiri walaupun di antara mereka ada lebih kurangnya Ulama seringkali memberi tuntunan kepada siapapun tentang keharusan dan kebolehan seseorang beramal. Amalnya ditimbang, amalnya diperhatikan. Bahkan ada segi lebihnya ulama' ketika dia memberi pengetahuan kepada orang-orang tertentu dan orang tertentu mengamalkan apa yang dia berikan dari kajian itu dia itu mendapat imbalan sebesar apa yang diamalkan oleh orang-orang tertentu. Nabi mengadakan mandala ala khairin kafa'ilih Siapa yang menuntun orang lain untuk melakukan kebaikan lalu kebaikan itu dilakukan dengan serta merta maka pahala orang yang melakukan kebaikan itu kembali juga kepada yang menyuruh atau menghimbau untuk melakukan kebaikan itu. Bapak Ibu sekalian Allah menciptakan manusia dengan berbagai ronanya demikian juga dengan amalannya sehingga Nabi pernah menjelaskan Ketika seseorang itu meninggal dunia Amalannya sebenarnya terputus In amaluhu Amal kebaikannya terputus Illa min salasin Kecuali dari tiga amal dari tiga pekerjaan yang dilakukan seseorang ketika hidup teman-teman dinyatakan oleh Nabi sedekatin jariah sedekah jariah sedekah yang selalu mengalir palanya seperti orang mewakafkan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan agama bangun masjid bangun rumah sakit bangun apa rumah-rumah penyantun dan sebagainya nilai daripada yang disedekahkan itu tidak habis-habis tidak putus-putus yang kedua orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan yuntafa'u pengetahuan yang dapat diambil manfaat oleh orang lain terhadap pengetahuan itu ilmun yundafa'u bihi ilmu yang diajarkan kepada pihak lain yang pahalanya tidak putus-putus juga bahkan bisa berentetan seorang yang alim mengajarkan sekelompok orang lalu kelompok orang itu mengajarkan pula kepada orang yang berikutnya nilai dan imbalannya kembali kepada yang mengerjakan dan kembali kepada yang mengajarkan dan putus-putusnya atau yang ketiga seseorang yang meninggalkan anak-anak yang saleh anak-anak yang saleh itu yang selalu berdoa kepada orang tuanya Walaupun banyak anak Tapi kalau anak itu tidak berdoa kepada orang tuanya Anak itu tidak memberikan manfaat apa-apa kepada orang tuanya Kembali kepada keterangan yang Nabi yang kedua Ilmun yuntafa'u bihi Oleh ulama Mereka menyabar, menyebarkan ilmu pengetahuan Penyebaran ilmu pengetahuan itu seringkali juga dilakukan dengan lisan. Sedangkan hadis ini tekanannya penyebaran ilmu pengetahuan melalui tulisan. Pakai dawat. Ketika imam-imam ulama-ulama dahulu menulis kitab-kitab mereka ya pakai dawat ilmu Allah itu mahal luas kita ditulis Laukan al-bahru midad dan kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau di'na bimislihi madada. madada ilmu Tuhan ilmu Allah itu tidak habis-habis orang-orang alim yang menyebarkan ilmu pengetahuan melalui tulisan Imam-imam mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki menulis buku-buku Imam Ghazali Hujatul Islam menulis buku yang sampai sekarang buku itu masih bertebar terus mungkin mereka mula-mula menulis dengan tangan lalu kemudian ada usaha mencetak buku itu naik percetakan dicetak banyak-banyak bahkan tidak putus-putus habis satu kali satu kali dicetak, dicetak kali kedua, dicetak kali ketiga dan seterusnya. Ilmu ini ilmu itu disebarkan. Ada yang mempelajari sendiri menjadikan buku itu sebagai guru sukut, sebagai guru. Ada pula yang dibantu oleh guru-guru yang lain mengajarkan ilmu pengetahuan yang ditulis itu sehingga dia mempelajari dengan baik. Coba kita lihat ada ulama kita yang hidup pada abad-abad ke-4 atau ke-5 Hijriah lalu mereka meninggalkan buku-buku sampai sekarang Imam Syafi'i bermain menulis kitabnya Al-Um yang ada kaitan dengan hadis Ar-Risalah Musnad Asy-Syafi'i Imam Radali menulis kitab yang termasyhur Ihya Ulumuddin Kitab itu sampai sekarang masih beredar Bahkan kitab itu di syarah lagi Diperlebar lagi oleh ulama-ulama yang lain Terus berkembang, berkembang Sampai menyebar ke mana-mana orang meneliti, mempelajari, menyeleksi, membuat disertasi untuk mencapai gelar doktor dan sebagainya dari buku yang dia tulis itu. Berapakah manfaat dan faedahnya? Seperti tidak ada taranya manfaat daripada tulisan-tulisan mereka. Jadi imam-imam itu kebanyakan juga mereka menulis Imam Hanafi menulis, Imam Syafi'i menulis, Imam Hambali menulis, Imam Maliki menulis. Setiap kitabnya dipelajari dalam bidang-bidang ilmu tertentu, mereka tulis dan sampai sekarang masih ada kitab-kitab mereka. Itu tulisan-tulisan mereka itu Di hari kiamat Ditimbang Dalam di sini disebutkan Yuzanu yamal kiamah Midadal ulama Dawat atau tetesan-tetesan dawat Dari tulisan-tulisan ulama itu bidami suhada dibandingkan dengan darah-darah suhada seolah-olah tetesan darah-darah mereka ditakar, diukur berapa beratnya ketika darah mereka mengalir di dalam pertempuran sehingga mereka syahid atau mereka tidak syahid tapi mereka kena tembakan, kena panah, kena macam-macam bahal yang membuat mereka luka dan sebagainya itu semua jerih payah itu diperhitungkan yuzanu ditimbang memang timbangan Allah itu tidak sama dengan timbangan manusia. Tidak ada yang meleset timbangan Allah Bagi mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan amalan Seperti melakukan perang melawan musuh-musuh Islam Jihad visabilillah Jihad melawan musuh-musuh Islam Penghalang-penghalang Islam Kalau sekarang barangkali musuh nyata yang namanya musuh yang harus diperangi secara frontal itu tidak ada maka perang sekarang ini orang Islam memalang memarangi orang-orang yang melawan Islam melalui azbul fikri perang pemikiran mereka melawan musuh-musuhnya dengan menulis Kalau sekarang ini menulis di surat kabar, menulis di majalah, menulis di buletin, menulis di jurnal, menulis di artikel-artikel. Mereka membuat kaset, membuat buku, membuat tulisan yang itu bisa dipelajari, bisa ditelaah, bisa disebarkan, bisa ditebarkan. Ada yang bentuk artikel yang ditulis di surat-surat kabar ada berbentuk apa yang namanya tulisan-tulisan buku-buku yang dikumpulkan dalam berbagai tulisan ini semua bisa ditelaah, bisa dipelajari, bisa dibaca baik tujuannya untuk menyerang orang-orang yang melawan Islam Orang-orang yang menulis ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan agama Meningkatkan kemampuan orang-orang muslim, orang-orang mu'min untuk berpikir Untuk bertahan, untuk beramal, untuk berjuang Perang pemikiran Perang dengan memakai kalam dan pena Oleh karenanya kita pun sebenarnya sebagai orang-orang yang mau membaca, mau menelaah, mau meneliti, mau bertafakur, mau berfikir terhadap tulisan-tulisan mereka itu juga namanya kita berjuang. Sebab Beramal itu baru bisa beramal ketika kita ada ilmu Ilmu ada pada ulama-ulama Ilmu itu mungkin bisa kita ambil sendiri Atau kita minta bantuan guru-guru Belajar via guru Ya sesuai dengan tingkat pembelajaran masing-masing sebab pendidikan itu berperingkat-peringkat Mula-mula orang belum bisa membaca kitab Belum bisa membaca buku Utama buku-buku yang dalam bahasa Arab Kalau dalam bahasa-bahasa asing lainnya Belajar membaca bahasa Bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain yang Berkaitan dengan apa yang kita mahu tahu tentang Agama Ini sangat penting Berapa nilai ulama ketika ulama itu menabarkan ilmu pengetahuan Lalu ilmu itu dibaca secara turun menurun Dari orang-orang dahulu sampai orang-orang masa kini dan masa yang akan datang Nilainya terlalu tinggi Oleh kerana itu dikaitkan bahawa ulama itu sebenarnya al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris nabi. Sebab ulama-ulama itulah sebenarnya yang mereka nanti termasuk hamba-hamba Allah yang lebih takut kepada Allah. Innama yahsyallahu min ibadihil ulama hanya sanya yang takut kepada Allah adalah dari mereka-mereka kalangan orang yang berilmu pengetahuan orang-orang yang mau berjuang pun karena tuntunan ulama bayangkan dengan tulisan hikayat perang sabil umpamanya oleh Tengku Syik Pantai Kulu dapat membangkitkan semangat pejuang-pejuang Aceh untuk berperang Hikayat itu bagaikan senjata sehingga semua orang terdorong untuk mau melakukan perang melawan penjajahan. Berapa nilainya? Berapa kuatnya? Sehingga kita melihat ulama-ulama itu mengajak santri untuk berjuang ulama yang membuat hikayat itu ulama juga yang menjelaskan tentang pentingnya perjuangan sehingga mereka berjuang berjuang berjuang tanpa henti-hentinya sehingga kita memperoleh kemerdekaan melawan musuh-musuh muslim yang membuat kita selamat sejahtera inginnya mereka-mereka membuat kita ini hidup dalam keadaan terkontrol oleh agama agama Allah tegak agama Allah bangun hukum-hukum Allah berjalan dengan sempurna itu tujuan-tujuan mereka berperang sehingga mereka berani berjuang mati-matian dengan mengorbankan harta mereka, pikiran mereka dan nyawa mereka. Dan takut mereka mati, nyawa mereka hilang melayang demi kepentingan agama Allah dan syariat Allah itu berjalan. Jadi di hadis ini dibicarakan secara setara antara ulama yang mereka menuliskan tetesan tinta mereka untuk dipelajari secara ber turun temurun dari generasi ke generasi tentang pemahaman keagamaan baik itu ilmu syariat ilmu ilmu yang menyangkut dengan masalah-masalah muamalat yang lainnya itu dibentangkan diterangkan diperluas dan dibuat ilmu-ilmu itu bertahap-tahap sebab ilmu itu tidak bisa dipelajari secara apa namanya simsalabim yang masih beraturan itu sehingga sekarang bapak ibu melihat Sekolah-sekolah itu sudah dimulai dari umur PAUD Pendidikan umur dini Pendidikan TK Tingkat taman kanak-kanak Pendidikan sekolah rendah Main MI atau SD pendidikan sekolah menengah pertama MSN atau SLTP pendidikan SLTA MAN, SLTA dan sekolah-sekolah kejuruan yang setara atau sederjat kemudian orang masuk perguruan tinggi di sana pun di Dirasatul Uliya ada pembagian sekolah lagi ada strata satu, strata dua, strata tiga. Ini semua menggambarkan bahawa masa belajar seseorang itu seperti tidak cukup usia kita. Syukurlah orang-orang yang diberi Allah kemampuan berpikir yang lancar pada usia-usia tiga puluhan umpamanya ada dua puluhan mereka sudah jadi doktor akan tetapi otak manusia juga terbatas kadang-kadang pembelajaran itu cuma mereka harus berhenti pada sekolah lanjutan atas tidak sanggup lagi mereka berpikir atau uh, memaras otak mereka ada yang sebagian sampai mereka belajar ke strata satu tapi kadang-kadang terhenti kerana memang kemampuan berfikir mereka terbatas. Jadi pendidikan itu memang anjuran agama kita belajar terus. Walaupun Allah juga tahu bahawa kemampuan berilmu pengetahuan itu terbatas seperti kerucut yang tingkat bawah semuanya bisa belajar mungkin sekarang belajar sembilan tahun dari umur TK, umur SD, umur lanjutan pertama bisa belajar 9 tahun. Atau mereka sampai lanjutan atas berhenti di sana karena kemampuan mereka memang segitu adanya. Bapak Ibu sekalian, untuk itulah kita di nyatakan oleh Allah supaya kita tidak bisa lupa-lupa, tidak bisa apa namanya ma berhenti daripada berilmu pengetahuan. Sebab ketika kita beramal tidak boleh amal itu dilakukan tanpa ilmu. Wa kullu man baghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. barang siapa wa kullu semua orang dia harus mengamalkan dengan ilmu beramal dengan ilmu apabila dia beramal tanpa ilmu amaluhu mardudatun la tuqbalu amalannya tidak diterima di sisi Allah beda nilai amalan orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu beda jadi tidak boleh agama ini taklid ikut-ikutan tanpa kita berilmu pengetahuan berilmu dulu lalu kita berguru dulu baru kita beramal memahami dulu ilmu pengetahuan baru kita beramal walaupun pada tahapan-tahapan tertentu pokoknya kita tidak ikut-ikutan tanpa ada pemahaman agama yang benar sebab nilai agama ini nilai daripada amal-amal yang kita lakukan selalu bergantung pada ilmu pengetahuan Oleh kenanya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu harus ditebarkan. Ilmu itu harus yang memiliki manfaat, yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan ilmu dipelajari sendiri lalu kikir terhadap ilmu itu. Tidak mau memberikan kepada orang lain biar orang lain bodoh yang pandai cuma dia. Tidak, agama bukan begitu. Sudah kita memiliki ilmu dan kita memiliki kemampuan untuk memberikan ilmu pengetahuan, kita wajib memberikan ilmu pengetahuan kepada pihak lain. Tak boleh berkikir berkikir-kikir dalam ilmu. Sebab ilmu ini beda dengan harta. Harta kalau kita berikan kepada orang lain ya habis. Tapi ilmu ketika kita ajarkan kepada orang lain tidak habis-habis untuk kita tetap ada orang lain pun bisa ngambil bisa memperolehnya eh, di sini lebih memfokuskan ulama-ulama tidak boleh berhenti memberikan kajian memberikan himbauan memberikan peringatan pada tahapan-tahapan tertentu semua orang pada awalnya bodoh Orang-orang yang merasa diri bodoh lalu belajar Akhirnya orang itu pandai Berpengetahuan, berilmu pengetahuan Dan ketika mereka sudah berilmu pengetahuan Jangan merasa diri hebat dengan ilmu yang dimiliki Sebab ada orang lain yang lebih pandai Ada orang lain yang lebih mengerti bidang-bidang ilmu pun terbagi-bagi dan belum tentu semua orang bisa mempelajari semua ilmu tidak cukup waktu sehingga ada orang yang namanya fukah, ahli hukum ada yang namanya engineering, ahli tentang teknologi ada yang ahli tentang pertanian ada yang ahli tentang kelautan ada macam-macam keahlian yang bertukang bertani semuanya pakai ilmu pengetahuan begitulah ajaran agama yang didapat kita pahami dari hadis yang dijelaskan dalam kajian kita di malam ini Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat hasungan agama kepada kita mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak sebenarnya mereka lebih banyak modalnya untuk beramal lebih banyak faedahnya yang mereka peroleh dari ilmu mereka duduk mereka bisa dapat imbalan berjalan mereka bisa dapat imbalan bicara mereka dapat imbalan sebab semua yang mereka bicarakan itu adalah bagian-bagian yang penebar, penebaran agama, penyebaran agama. Oleh karenanya marilah kita memakai kesempatan hidup ini ketika masih Allah beri kesempatan kita hidup, manfaatkan kesempatan hidup sebelum mati untuk menuntut ilmu pengetahuan untuk berpikir kepada kebaikan, mengamalkan hal-hal yang dianjurkan agama dan meninggalkan apa yang namanya larangan agama kita dalam kondisi Indo apa, apa namanya perkembangan agama makin maju pergerakan agama makin maju jangan kita tidak boleh tinggal dalam berpikir dan memaras otak dalam berpikir demi tegaknya agama ini dengan sempurna mudah-mudahan dengan kita belajar terus menerus insyaallah kita akan jadi lebih pandai lebih sempurna dan lebih mendapat kebaikan yang banyak dari amalan kita sehari-hari kerana ilmu yang kita miliki lebih sempurna. Saya kira untuk malam ini kita sampaikan sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya-Allah kesempatan perjumpaan kita ini sudah terbatas kalau Allah mengizinkan cuma sekali lagi pertemuan kita menjelang uh, bulan Ramadan yang akan datang. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an Allah lam tu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. aku Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.